Kakuetako arroliek eh, fama handia bildu die Europako gune ederenetane ekarik izan dia. Mila bedeatzen hune eta seian lehen zeikertu izan zien eta Santagraziko herriak begain hartu zien 2000 metra luze eta hiue hune eta berogeita metra gotarzunaikin den leize horren antolatzeko eta bizitai zabaltzeko. Mila bedeatzen eta hiutan hoita seian zabaltu zen beraz, bizitai eta geostik urte sola hola egiten da martxuaen hamabostetik azauaen hamabostala arte. Biueneko ibilbidia da hogei metrako eta harpe bat eta heltzeko. Urtiek jin eta urtiek jun gune horrek sekulako harrakasta biltzen du eta hala izan dae aurtene Alberra ger Santagraziko mea. Hit heute wird dazu wieder da wo stehen da heute Hammer. Ja, du zu. Ich habe uns noch sorts mir habo. Ordine da ist lang gallo in so ein Paket da Prohosta. Alguna vaya mi pena. Mi no sala 7 metros ahorita de Sierra de Rintitsu. Esta horco hecho de moderna. Televisión y la otra en eso que usted paqueta. Esta rua un chacho chato su paso ya no gran es que ni son pau gointe horta berno horta que da soeva bis da salt. Auch ein Paket da sind so handig war. Esta hoine gust medio de Prohosta, en la vaya de medio, eh. Gentia jiten da Frantzia, Holanda, Espanya eta Euskal Heritik, hala nula, aste saintuz, ehuneko bero geia, hego da. Huai, negia baliatuko da lanen egiteko, ehu mila euro ezai beharra da, hala harpian argitzeko, edoe, mahan eta jarlekien ezarteko lakoan unguien.